Неколку мисли ќе спомнам од денешна полука, кој што пенјавме многу време за да ја обработиме. Прво Јованово 4.16 познатиот стих кој што вели Бог е љубов и кој останува во љубовта останува во Бога и Бог останува во него. И денеска убаво беше кажано од ова место а, дека Бог е любов, за да биде Бог любов, мора да ја искажува любовта. И ми од самото создавање, кога вели да направиме човек, во нашиот лик, нели уште првите стикови Елохим, алудира на тоа дека горе имаме едно, можам да кажам така, семејство а, три личности, но тие се едно. Затоа Господ копнее, затоа Господ сака и така и не создал во неговиот лик, за да бидеме и тука единствени, да бидеме едно, да може да се каже за нас, тие си како едно, живеат како едно. Можеме само да замислиме каков е односот, често пати сме зборувале од ова место или во некоја друга прилика, Каков е односот меѓу синот, меѓу таткото синот и светиот дух? Какво е тоа почитување, каква е таа љубов? Уште на самиот старт, реков на почетокот при создавањето, Бог од хаосот прави ред. Тоа е Бог. Тоа е љубовта. Од хаосот создава ред. За разлика од другиот, непријателот, Божи и човечки, кој што го прави спротивното. Одредот прави хаос, затоа што тој знае најдобро да владае, да манипулира, да управува во хаос. И сега зборуваме за љубовта. И тие отпечатоци на љубовта и единството токму се гледаат и се забележуваат уште при создавањето. Ели го спомнавме, Битие 1.26. Бог рече да направиме човек во нашиот лик, според нашата сличност и нека владеат, еве сега множината кај човечкиот род, над морските риби, над небесните птици, над добитокот, над сета над сите лазачи што ползат по земјата. Во 31 стик од прва глава бите Бог виде се што направи и ете беше многу добро. И на вечер по утро шести ден, откако нели како круна на своето создавање го создаде човекот. Значи не создал од љубов, И негова цел е ние да го одразуваме тој негов лик, споделувајќи љубов. Иако која имаме љубовта, тука го имаме и единството. Денес ке спомнавме во коментарите, но пак ќе опотенцирам ова, затоа што е многу значено. Битие 1.27, стикот вели, Бог го создаде човекот во својот лик, И понатаму вели, тој го создаде во Божи лик, ги создаде машко и женско. Значи, Божиот лик се одразува во семејството, во таа заедница меѓу мажот и жената и нормално и потомството. Значи, семејството е слика за тој склад, единство и љубов, треба да биде. Бил, била меѓу Адам и Ева на почетокот, значи пред падот во греф. Затоа во тој контекст, нели, во Ефесијаните ќе каже Павле 5 глава 25 стих, Ефесијаните 5.25, мажи любите ги своите жени како што и Христос ја возлюби црквата. Чи значи, Господ прави врска меѓу таа заедница, меѓу мажот и жената, со Христос и заедницата негова со црквата. Нели денеска беше од Јани потенцирано, Јани дека Христос е глава на црквата, како што нели и мажот е глава на семејството. И ја возлюби и се предаде сам себе си за неа. И рековме, се било складно, се било во ред, се до појавата на греот. Божиот пар, создадениот пар, ја отсликувал, го отсликувал тој Божи лик, се до падот во грев. И веднаш по паѓањето на греот се видели првите знаци на неединство, на неслога, кога нели, се изгубила и љубовта. Што гледаме таму во Битие во трета глава? Значи, а, додека предходно, секој ден имале заедница со Господи и се гледале лице в лице, сега Адам и Ева се кријат Господ. Страф срам. Потоа, спомнавме денеска, префрлање на вина, кога Адам бил соочен со тоа што го направил, што вели, па жената што ти ми ја создал. Денеска беше искоментирано со право, нели, дека индиректно го обвинува Господа. Префрла вината дори на Господа. Ти по ти ми ја создаде жената. Таа жена што ти ми ја создаде веднаш, уште на стартот, што гледаме? Таа само праведност, желбата да се оправдаш по секоја цена, да тргнеш вината од себе. Па вчера читавме у петокот за вината. Не е единство, не склад. Тоа што го гледаме на секој чекор денеска, после толку многу години во греф. Значи, таа вина за сторениот грев го нарушува нивниот склад, бидеќи се обидуваат себично да се докажат својата невиност. И се случуваат драстични промени. Денеска тоа јас го потенцирав, кај што, нели, го прочитавме веќе 26 стих од Битие, прва глава, и кажано, кога Бог вели да направиме човек во нашиот лик според нашата сличност и нека владеат, значи мажот и жената, биле создадени за да владеат, да управуваат. Идовме цела поука, цело едно тромесечие во тој правец. Со целиот создаден свет, со целата планета, со целиот жив свет. До од рибите, небесните птици, вели, на цета земја, на ците лазачи, на це буквално. Еве и 28 стих, исто од Битие, прва глава. И Бог ги благослови, рече Бог, се извинувам, прва глава, 28 стих. Бог ги благослови, рече Бог, плодете си, множете си, наполнете ја земјата и починете ја, владејте над рибите во морето. Додека после падот во грев гледаме а, промени во овој контекст. На жената и вели, Господ, како дел од проклетството, поради а, гревот, ќе ти ги умножа многу маките на твојата бременост, во маки ќе ги радиш децата, твојот копнеш ќе биде кон мажот твој, а тој ќе владеја над тебе. Сега нормално ова влада е под наводници. Рековме и денеска дека не, не, не станува збор за владење, како што и предходно не стануваше збор за владење, да владее човекот над животните на целиот животински свет. Меѓутоа гледаме, ја гледаме таа промена. На почетокот пред падот во греф и мажот и жената владеат, но сега веле дека треба мажот да владее над жената. Зато се вели дека и глава на семејството. И веднаш, после тоа, после палот во грев, веројатно не и одминале многу години, го гледаме и првото убиство меѓу двајца брака. Значи, нарушување на тие семејни односи. Зошто настанало убиството? Зато што Авел постапил според Божија воља, како што Господ кажал, а Каин сакал по свое. Направи сам, спаси се сам. И денес ке спомнав, тука, уште на самиот почеток, ја гледам и улогата на таа вечна тема и најбитна тема оправдување со вера, а што ја има во единството. Со низината улога во е, одржувањето или во воспоставувањето на единството. И можете вие да имате единство со концептот на оправдување со дела. Тоа го гледаме кај Адам и Ева, во трета глава. Што гледаме таму? Секој сака да се покрие себе си, својата вина, да го обвини другиот и да се прави подобар од другиот. Тоа е оправдување со дело. На, на кое што е склон секој човек, значи, во својата грешна природа. Но, кога сваќате дека не можете да се оправдате со своите дела, со своите заслуги, тогаш вие се што барате и погледот ви е насочен кон Христа, кон Неговата правда, кон Неговите заслуги тогаш нема да го гледате другиот како помал, туку исто како грешник на кого што му е потребна Божјата милост. Нема никаква разлика, дали помал грешник, дали поволем грешник, крајот за сите е исти. Затоа концептот на премнување со вера е во а, тука, во сршта на <clears throat> на одржувањето на, на единството или на воспоставување на единството. Знаеме дека потоа за кратко време настанал вистински хаос на земјата. Значи, Господ морал да а, ја исчисти со потоп. Ја спомнав денеска и Вавилонската кула, значи идејата на човечкото единство, ама во а како спротиставување против Бога, значи, бунтот против Бога. После потопот, нели еден период, онаму кај што застанал, застанала арката Ноева, тука почнала да се развија животот од семејствата тројцата синови, Ноеви. И после известно време, значи еден период, а, се одржувал тој однос со Господа, меѓутоа после известно време хамовците почнале значи хам и неговото потомство почнале да биде нелагодно во таа средина, па се повлекле во низините каде што отпочнале нов живот, затоа што им било нелагодно да бидат во средина на, на побожниот народ, останатиот. И истите тие потоа ке прибегнат кон градење на Вавиловската кула и таа идеја да се спасат сами, да го достигнат небото, таа ете ако можат да се спасат во случај ако Господ повторно пушти потопите и така натаму. Тоа го гледаме, малте не и денеска беше искоментирано и во денешно време. Да отвориме во Откровение 17 глава. И денеска имаме формирање на единство меѓу сите оние кои што го отфрлаат Господа и се бунтуваат против Господа. Од 12 стихок читаме вели описот за зверот, нели, со седомте глави, десете рогови, опишува значењето на десете рогови, 12 стих, 17 глава откровение. И десете рогови што ги виде, тоа се десете царви, кои уште не зацаруваа, но <clears throat> ќе ја примат царската власт од зверот за еден час. Ќе зацаруваат, но ќе владеат многу кратко, тоа, е, тоа се внесува на новиот светски поредок, новото светско уреднување. Овие се исто мисленици, 13 стих. Овие се единствени, че имаат еден ум. Исто мисленици, па ќе му ја предадат својата сила и власт над зверот. Овие ќе војуваат против јагнето, но јагнето ќе ги победи. 17 стих. Зашто Бог им даде во нивите срца, се внимавате интересно, ова е по планот Божи. Господ ништо не испушта од контрола, не можеме да, да мислиме така. Не е Господ Господ ако нема се по своја контрола. Зашто Бог им даде во нивните срца да ја исполнат неговата замисла. Тоа е Божјата замисла. Се тоа што се случува по Божја замисла. Да действуваат едномислено. Значи, Божја замисла е тие да действуваат едномислено во бунт против Бога. Исто како едно време Вавилон скатакува и, и, и самиот Вавилон и сите тие големи царства кои што Господ ги подигнал, ги поставил царевите, па и Господ ги срушил. Значи, да действуваат едномислено, не му го дадат своето царство над зверот, доека не се исполни Божито Слово. Сето тоа е по Божја промисла. Кога вели тамо во 13 глава откровение, значи тргна целиот свет под зверот. исто истомислени. Но тоа е единство против Бога или без Христа, како што денеска слушавме од братјани. И сега на некој начин ќе влеземе во следната полука. Проблем е за човекот кога тој носи свој суд за она што е право, а што не е. И тоа, токму тоа создава таков несклад, такво неединство. Знаете, денеска имате експерти, луѓе кои што знаат да дебатираат, да кажуваат големи мисли и така натаму, и сите тие се мудри во своите очи. И сето тоа ствара се поголем и поголем несклад. Имате вакви, имате онакви, имате поделби повеќе од колку било кога во овој свет, по, по секој, во секој поглед. Ние како христијани не смееме да се подпираме на собствениот суд, Ако сакаме единство, нели? ако сакаме да а, одиме во тој правец за кој што Бог ни вели за кој што и самиот Господ Исус се молеше во Јован 17 глава. Да прочитаме сега во Пословици 9 глава 10 стих. Пословици 9.10. Че следната поука носи наслов, заборев да спомнам, причини за неединство. Еве сега ќе видиме неколку од причините кои што се спомнуваат за неедиот. Стравот од Господа, пословици 9.10 читам, стравот од Господа е почеток на мудрост и познавањето на светиот е разум. Да се правиш мудар во својот разум, не е многу разумно за Господа. Стравот од Господа е почеток на мудрост и познавањето на светиот е разум. Познавањето на Господа е разум познавањето на Господа и вечен живот. Пословици трета глава од 5 до 8, многу убави стихови. <clears throat> Надевај се на Господа со сето свое срце и не се подпире врз собствениот разум. Токму тоа го гледаме денеска ми другиот другите Тоа ствара несхват, не единство. И ми, во црква. Значи, Ако се подпре еден на својот разум, ви еве ви несклад. Ако Господ вели вака, меѓутоа некој се подпре на својот разум, <clears throat> се прави попаметен од другите, попаметен од Господа в сушност, еве ви несклад, доволно и еден. На почетокот било еден, за да се создаде нескладот, неединството во, во, во универзумот. Но само Луцифер. Че надева се на Господа со сето своје срце и не се подпире врз собствениот разум. Мисли на Него на сите своји патишта и Тој ќе ги исправи твоите патеки. Со сето своје срце надевај се, внимавајте. Мисли на Него на сите своји патишта, се што правиш. Прашај го Господа за се што правиш. Седмиот стих. Не замислувај дека си мудар. Бој се од Господа. Ево, повторно истиот концепт од, од пословите 90. Бој, истата мисла, бој се од Господи, отстранувај се од злото. Тоа ќе биде лек за твоето тело и подкрепа на твоите коски. Дори во физичка <laughs> смисла, ако сакате да бидете здрави, срекни, да живеете еден убав живот, а, стравот од Господа ќе ви го донесе тоа отстранувањето од злото и не подпирањето на својот собствен разум. Често пати знаеме некоја вистина, која што ние и толку јасна може да биде да почнеме да модифицираме, да си ја правиме како што нам ни е угодна, <clears throat> но сето тоа не носи ништо добро. Колку големи проблеми токму овој проблем на човечката природа, подпирањето на својот разум им донел и на Божиот народ, низ целиот Стар Завет, ако гледаме. Како се справувал Мојси, ден денеска се прашувам како успел да се справи со тој народ 40 години во пустината. Не му да лесно, дори на крајот и самиот погрешен, па не влегол во Ханан, во земскиот. Колку пати Господ имаме и читаме стихове и ги повикува, повикува народот назад. Колку е милостив Господ да се врати назад, да се врати кон разумот. И ете некако сепак Божиот народ ќе влезе во Ханан. И што се случува во Ханан се? Тоа е една нова генерација што ќе влезе во Ханан. Заборавивме да го спомнуваме тоа. Само двајца од старата генерација останали. Сите изумреле заради неверие, не влегле, како што вели посланието до евреите. Во Суди читаме втора глава од 7 до 17. Ова е интересен текст кој што исто така укажува на тоа зошто не склад, зошто не единство, причини за неединство. Суди, книгата на Суди, втора глава 7 до 17. Значи Исус Навин е тој кој што ќе го внесе народот во хананската земја, И вели од седмиот стих. Народот му слушаше на Господа во текот на сиот Исусов век и во текот на сиот век на старешините, кои го надживеа Исуса и ги видоа сите големи дела што Господ ги направи за Израел. Исус, навиновиот син, Господов слуга, умре на возраст со 110 години. Значи, доека бил Исус навин жив, услужеле на Господа таа генерација, ете, кој што ги видела и големите дела. Но, Еве девете да вели го погребаа во крајот што го наследи во тамната Арес, во Ефремовата гора, северно планината Гаш. А кога сето она поколение им се придружи на своите татковци, го наследи друго поколение што не го познаваше Господа ни за делата што ги направил за Израел. Еве колку малку фале. Тогаш израелевите синови почнаа да прават што не му е по волја на Господа и им служеа на ваалите. Го ставија Господа, Бога на своите татковци, кои ги изведе од египетската земја и тргнаа по други богови, меѓу боговите на околните народи. И се поклонуваа, го разгневија Господ. Значи, во сршта е овде непослушност, повторно, како што денеска се спомна. Отпадна од Господа за да им служат на Ваала и на Астарта. Затоа Господ го изгледа својот гнев на Израел, ги остави на ограбувачите да ги ограбуваат. Денеска не ги читавме оние стикови, кај што се спомнуваат оние благослови во второ законе, каде беше, ако сме му послушни на Господ и ако ги држиме неговите заповеди, Господ ќе не благослови. Но, во спротивно, еве што се случува. Ги остави на ограбувачите да ги ограбуваат, и им ги предаде непријателите наоколу така што не можеат да им се спротиват. Што и да почнеа, Господовата рака се свртуваше против нив за нивна несреќа како што им рече Господ и како што им се заколна. И така падна во голема неволја. Ако читате суди, тоа е значи, стварно страшна историја на израелскиот народ, веќе влезени во Ханан. Падјаат во идолопоклонство, во непослушност. Господ подигра некој судија, <coughs> преку кого го ги избавува, повторно потоа непослушност, повторно падјаат во неволја. И се така, и се така. Тогаш Господ 16 стих почна да им издига суди за да ги избавуваат од раците на оние што ги ограбуваа. Но тие не ги слушаа ни своите суди, туку изневеруваа со други богови и им се поклонуваа. Брго се отклонија од патот по кој што одеа нивните татковци, слушајќи ги Господовите заповеди, но тие не правеа така. Нивните татковци ги слушаа Божите заповеди, но вели, тие не правеа така. И се уште сме во суди два стиха кои што се многу јасни кои што а, јасно кажуваат кој бил проблемот и кој е проблемот за неединство. Еден од големите проблеми. Суди 17.6, првиот стих. Видите колку заборавиле на Господа, мислили дека цар ќе донесе ред и цар ќе донесе склад, за да потоа нели бидат изневерени и од царот. Но видите што вели 17.6. Во тоа време немаше цар во Израел. И сега, пошто немаше цар во Израел, и секој работеше што сакаше. Да, ворете, нормално, нели, во некоја смисла кога имате а, уредување во обшеството нормално, тука се регулираат многу работи, меѓутоа не е царот тој кој што ќе ги среди сите работи, не може никој да ги среди. Ниједно уредување обштествено не се покажало како, не знам, а, добро и успешно за да се средат сите работи во обштеството. Не постои такво нешто. На времето не учеа за социализмот, за комунизмот, каде што <laughs> секој ќе работи колко што може, а секој ќе ќе троши ќе колку како беше, колко што му треба. Па не знам, луди идеи продавница буквално без продавачи без, без каса, без нема, си влегуваш и си зимаш што ти треба и колко ти треба. Такво нешто, можно е такво нешто во овој грешен свет? Не е можно. Нема шанси. Во тоа време немаше цар во Израел, секој работеше што сакаш Суди 21-25. Во тоа време немаше цар во Израел, повторно истата мисла, и секој го правеше тоа што му се чинише дека е справедливо. Јас мислам вака, јас си правам вака, па ти мисли така, ти си прави така. О, малко ми личи на демократија, ама. Во некој известно смисла. Секој си прави што си сака. И секој мисли дека е во право. Немате единството тоа Она како што Господ вели, ако така постапуваме, тука ќе биде и складот, тука, и, тука се и благословите. Меѓутоа не може вака. Секој, кој како ќе му текне. Стотина години подосна, која нели побарале цар, имале еден цар, па друг цар, и доаја времето на царот Ровоам, синот на Солом. И што се случува таму, во тоа време? Ајде да отвориме во Прва Цареви 12 глава. 1 до 14. Повторно имаме слика на човек кој што се подпира на својот разум, царот во случајов. Еве и царот не може да ги реши работите, во случајов послушал недобар совет, не го послушал по добриот совет, односно ако бил како што треба, требало да отиде кај Господа, па Господа го праша. Може би не мора да читаме тука се 12 глава, прва цареви, познат настан. Ели имаме собор овде, ровуваме пред народот и народот му вели Твојот татко, четвртиот стих, ни наметна тежок јарем. Сега ти олесни ни тешката служба на својот татко, тешкиот јарем што го стави на нас, па ќе ти служиме. И тешка работа, а и големи даноци. Биле во прашање. А тој им одговори, дојдете пак кај мене по три дни да се посоветува царот, да види што да прави. И народот си отиде, тогаш царот Ровам се посоветува со старците, кои што му служија на неговиот татко Соломон, дојка беше жив, и ги праша, што советувате да му одговорам на овој народ? Тие му одговори, ако денес ги задоволиш тие луѓе, кои им бидеш благонаклонен, ти кои ми одговориш с убави зборови, тие секојаш ќе ти останат слуги. Ама тој го отфрли советот на постарите, на поискусните, советниците уште од времето на неговиот татко, доека тој владееше, и отишел да ги праша своите врсници, младите луѓе, десетиот стих, кои прорасна со него му одговорија. На народот кој ти рече твојот татко ни наметна јарем, а ти олесни ни го одговори му вака. Мојот мал прст е подебел од бедрата на татка ми. Ете, мојот татко ви наметна тежок јарем, а јас уште ќе го отежнам вашиот јарен. Мојот татко ве шиваше со бичеви, јас ке ве шивам со бичеви шо, со железни штиполки. И го послушал овој совет. И што очекуваше? <laughs> што очекуваше Ровам? Се распадна царството заради ова нешто. Место да си го праше Господа, како што еве читавме и погоре. Не треба да се подпираме на својот разум. Не може да очекуваме единство, не може да, да очекуваме склад, ако работиме нешто спротивно на што го кажал Господ. И ова е клучната причина овде, што ја гледаме за подобата на царството на два дела. Луѓето се подпреле на мудроста на и водството на царот, но тоа е изневера. Не е до царот, не може царот да ги реши работите. Јаков 1.5, много јасен стих, Јаков 1.5. Ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја моли од Бога, таму е мудрост, кој им дава на сите изобилни без укор и ке му се даде. Значи, мудроста, вистинската мудрост може да се најде само кај Господа. И сега за момент на прикрајот, значи да го покриеме и овој дел, да се префрлиме во Новиот Завет, во прво послание до Коринќаните. Да видиме една друга причина за, за неслога и не единство. Прво послание до Коринќаните, прва глава од 10 до 13. Малку нешто начна денеска. И Јани, кој проблем го имал, имала Коринската црква? Проблем кој што <laughs> ден денеска се провлекува и човек, како човек е слаб и сака водство од човек. Да биде воден од човек, да биде воден од некој кој што е видлив, го гледа. Заборава на Господа. Десетиот стих, значи прво Коринјаните, прва глава од 10 до 13, ки читаме. Браќа, ве прекорувам во името на нашиот Господ Исус Христос, пишува Павле, сите да зборуваме исто и да нема раздори меѓу вас туку да бидете совршени, совршено соединети во еден ум и во една мисла. Да бидете едно мислено. Имено ми јавија, браќа мои, хојните домашни, дека меѓу вас има препирки. Зошто биле тие препирки? Со ова сакам да кажам, вели, дека секој од вас зборува, јас сум Павлов, јас сум Аполосов, ја, јас па Кифин, а јас Христов. Се исподелиле Еве зошто. Место Господ, авторитет им станува човек. Дали Христос се раздели 13 стих? Павле ли беше раснат за вас? Или сте крстени во Павлово име? Павле им порачува многу јасно дека сите се Христој, Не смеат да се делат по ваква основа. И единство е можно само ако гледаат на Христа и тоа на Христа распнатиот. Што вели Павле, беше распнат за вас. Христос се распнат за вас. Во чие име? Во, кр... во Павлово име ли сте крстени? Опасна работа, значи, денеска е присутна да се тргне по човек, место да се тргне по Бога. Ајде да прочитаме мал дел и во Дела Апостолски 20 глава од 28 до 31. Уште една причина за неединство. Стикови кои што ги читавме од неодамна, нели, имајки, прочувајки ги Дела Апостолски, Внимавајте на себе и на целото стадо во кое Светиот Дух ве постави 28 стих, 20 глава, 28 до 31. Внимавајте на себе и на целото стадо во кое Светиот Дух ве постави за надгледувачи, за да ја пасите Божјата црква која тој ја придоби со својата крв. Јас знам дека по моето заминување ќе навлезат меѓу вас свирепи волци кои нема да го штедат стадот и од вас самите ќе станат мажи кои ќе зборуваат изопачено, за да ги одвлечат учениците по себе. Затоа обдејте и помнете дека три години, ноќ и дење, <clears throat> не прекратив да го советувам со сол, да ве советувам да го советувам со солзи секој еден од вас. Павле ги под, подсетува овде на своја на на своите жртви. Но и ги предупредува на лажни учители, на волци кои што ќе го растрнат стадото, кои ќе повлечат уч, ученици по себе. Значи, лажни доктрини, лажни науки. Денеска гледаме буквално се од ова во Божјата црква. Само заради желбата на гјаволот да раздели што е можно повеќе. Ако некој не сака да се услиши Христовата молитва од Јован 17 глава, тоа ќе сигурно тоа е тој. Втора Тимотеева, втора глава, 14 до 19, уште овие неколку стиха. Токму поради ова, од овие причини, како Павле го советува својот млад ученик Тимотеј. Втора Тимотеева, втора глава, 14 до 19. Ова напомнувај го, заколнувај ги пред Бога, да не се препираат околу зборови, Тоа е неполезно, туку и за пропаст на слушателите. Внимавајте. Овој текст укажува на тоа што денеска знаеме да си го губиме времето за неважни теми, а да го запоставиме на главното. И тоа го прави гелот, нормално. Да не запосли со нешто што... Да се препираме, да дебатираме, да расправаме. Вели, тоа е неполезно, туку е за пропаст на слушателите. Труди се грижливо, еве што треба, за да се покаже себе си достоен пред Бога, како работник кој не треба да се срамува, кој правилно го проповеда Словото на вестината. Много голема одговорност за секој оној кој што е повикан да го проповеда Словото, да знае правилно да го проповеда, воден од Божиот Дух. Не е лесно само да застанеш овде и да, и да збориш да не внимаш што ќе кажеш. Затоа што одговорноста е голема. Луѓе слушаат и не слушаат само овие овде, туку еве денеска со можностите на техниката тоа може многу далеко да отиде. Или ќе охрабрите некого, или ќе го доведете во вистината, или пак може да се случи нешто друго. 16 стик, а остранувај се од непристојни и празни зборови. Зошто таквите се повеќе ќе напредуваат во безможност. не пристојните, празните зборови не водат во побожност, туку во безможност. А нивното слово, веле, ќе разјадува како рак, од кој се, еве, спомнува пример имене и филет, кој се оддалечи од вистината, тврдејќи дека воскресението веќе станало, и со тоа ја рушат верата на некои. Тоа е целта на тие лажни учења, на тие лажни учители, да ја разнишаат верата, мислам, целта на гјаволот преку нив. Некои од нив може би искрени се во тоа. Искрено го веруваат тоа. тоа никој нема да биде изгубен затоа што поверувал во лагата, туку затоа што ја отфрлил вистината. Секој ќе има прилика да се соочи со вистината и да донесе одлука. Колко и да се искрен, искрен во заблудата, ти нема спас. Ако не излезеш од таму, а не дека си немал прилика да слушнеш вистината. 19 стих вели, сепак цврсто стои Божјата основа која го има овој печат. Господ познава кои се негови и да остапи од неправдата секој кој го именува Господовото име. Живееме во време во кое што наистина има многу предизвици а, пред нас, во време во кое што не знаем уште што ќе доживееме. Гјаволот се користи со сите можни начини да разедини, да уништи, но ние треба да гледаме на Христа, треба да се напојуваме од Неговото Слово, да се храниме од вистината, да се боиме од Господа, да сме Му послушни, да сакаме да ја твориме Неговата волја. Воспротивно, ние ќе бидеме причина за неединство, не, единство, не за она што се моли Исус и она што го посакува Господ од, од својата црква. Нормално, на крајот, нема да може целата црква да се обедини да бидат сите едно, туку само оние, само остатокот, самото, самото откровение вели, остатокот, кон кое што највеќе ќе бидат насочени сите оружја на гјаволот и на тој нов светски поредок. Ово што се случува денеска во е, во нашето обшество или во нашето обкружување на секаде по светот. А, то, се, то се само предзнаци на она што утре, во кое што може ние да се најдеме утре. Денеска сме, се може би на удар некои, ќе кажам, луѓе на видни места, па политичари, па било што да се, кои што може би се по-морални или така имаат некои по-христијански вредности негуваат во животот. Меѓутоа, сето тоа ќе падне може би не сето тоа, Господ има своји луѓе на секаде, на крајот Божиот народ ќе биде на удар, <clears throat> кој што ќе биде единствен, единствен во Христа. Наспроти, целото тоа мноштво, <clears throat> кој што исто така ќе биде единствено на своја страна, едномислено, меѓутоа во бутот против Господе, против истината. Наистина ќе биде време во кое што само тесната заедница со со нашиот Господ ќе може да не одржи. Нека Господ ни помогне во тоа. И нека не бидеме никојаш ние причина за неединство. Од било која од овие причини ще ги наведовме. Тоа е многу битно исто така. Нека му е слава на Господа. Амин.